selamu alaikum, kada klanjamo, kada smo na sjedinju u namazu, da li treba pomjerati prstom ili držati ispruženog? Znači, na tešehudu u situaciji, kako je to regulisano sunnetom praksom poslanika, imao neka vjerodostojna predaja? Bismillah, rabbi, salatu wassalamu, rasulillah. pravo prst koji slavi veliča Allaha subhanahu wa ta'ala. U sjedećem stavu dok smo na tešahudu, biva ispružen i laganim pokretom kako naše biće osjeća dok učimo etahijatu lillahi wassalavatu wa tajibat. Pogled bacamo na upravo kaži prst i slavjeći Allaha subhanahu wa ta'ala kao da se obraćamo i molimo stvoritelju subhanahu wa ta'ala i lagan pokret neformalno nego da bude čitavim bićem kao vid skrušenosti i poniznosti u namazu jeste od osunatoj prakse poslanika alaihissalatu wassalamu.